E no pique da quebrada onde tudo acontece no pique da quebrada onde tudo acontece É pro trancar só, é pro trancar desce É pro trancar só, é pro trancar desce É pro trancar só, é pro trancar desce É pro trancar só, é pro trancar desce no pique da quebrada onde tudo acontece. É pro trancar sobe, é pro trancar desce, é pro trancar sobe, é pro trancar desce, é pro trancar sobe, é pro trancar desce, é pro trancar sobe, é pro trancar desce. Robson Mafra, mais um hit no set. Ah, tatu, tatu, tatu, tatu, tatu, tatu. no pique da quebrada onde tudo acontece. E no pique da quebrada onde tudo acontece. É pro trancar sobe, é pro trancar desce, é pro trancar sobe, é pro trancar desce, é pro trancar sobe, é pro trancar desce, é pro trancar sobe, é pro trancar desce. Vem no pique da quebrada onde tudo acontece. É pro trancar sobe, é pro trancar desce, é pro trancar sobe, é pro trancar desce, é pro trancar sobe.